Eri diren eh, presuen sustenguz, senpereko gaztetxean eginen da baruraldi bat larun batean, horren aipatzeko, bestiak beste mentzira jutietxe bez, egunon zuri? Egunon. Presondegi desberdinetan eh, borrokan dira presoak, eh, balanzen adibidez. Nafarroan etxarriaran azen, Fernando Liziaga preso oia ere gosegre banda, ogoita bostegun hauetan. Joan den asteburuan erri hortan eh, berean presoen aldeko manifestaldi bat debekatua izan da, Guardia Zibila errian sartu da, eta da hori gehitzen aldugu ere asteuntako berria otegiren inabilitazioaren inguruan. Berba, datu hori guztiak ikusita, orokoji euskal egian, giroa gaizkatzen ari ote da? Ba, gazkitzen ari den ez dakit, uh, uste dut, uh, estatu frantsesa eta estatu espainola beti bide behar denetik ibliki Badu orain eh, bost urte hemen, uh, Gimendua bertzaleak, erabaki duela hori alde berri bat irikitzea eta urtea pasa eta urtea pasa ikusten dugu uh, estatu, estatuen aldetik eh, beti blokea dela eta ez dela deus mugitzen eta hemen guk abertzaleak arikida urratxak egin nahian atera bide politiko baten alde eta parean ikusten dugu beti errepresuaren eta bortizkeriaren eh, bidetik ilbiki dira, odoan errangu nuke maruruski eh, hemen gauzak eh, zirera mugitzen eta stilera anitz aldatzen. Mm, egan duzu zara, aieteko konferentziak bost urte eginen ditu, sei urte etak ekintzarik ez duela gehiago egiten edo hori adierazizuela, ikusten polemika ere orai duela ama bos bat urte, eh, ama urte gelditu zen. Presoen gaiak eh, geroztik, azken bost urteetan, bide egin ote du zure Ba ez, bate, nik irango nuke presoen gaia beti hor dela, maruruski bere drama osoarekin, eta ez, ba, bazken ba, bosturta huetan, eh, ez da deus mugitu, presoa sakabanatua dira, presoak eunka eh, eta eunka, ez dela milaka kilometrotan bere familietatik dira, eh, ikusten dugu beti presondegietan, hastean aipatu duzu uh, Valanzeko presondegian, gogoratu berda, Valanzeko presondegian, ara ere, Ibon eta Alitzu uh, Sigor Zielgetan, ero mitarrean diera azken azken oita meka egun hauetan, eh, hor uh, direra ere komunikazio greban, Eh, uh, eh, well bako presondegian ere uh, presoak txandaka goxe greba egiten adirera azken oita bi egunetan oh, ikusten dugu maruruski bost urte eta randuzun bezala aieteko uh, konfirentzite bost urte be azken hoita ma urte maruske, hoita ma gero gehiagotik ezagutzen dugun aktualite bertina dela presoekin, maruski. Mhm. Eta mm, sektore batzuen ganik, ezkerra bertzalean, erraiten da, erriak antzi dituela preso horiak, iduritzen zauzu, eh, erritaren aldetik badela, hola, antze bat, edo gai horren eh, pixka bat, eh, baztertze bat? Ez dakit, nik ez dakit ez dute ganean, uh, antzia dira, nik beti gure bihotzetan eta gure buruetan eta gure ekimenetan ez ditugu anzten, eta ez ditugu antzi nahi. Uh, uste dut, uh, eh, importanta dela uh, gaia uh, main gainean atxikitzia beti zen, eta presuek uh, erakusten dute hemen kataska politiko bat izan dela, eta... eta Errangunuken umeit, kataska politikorik gaur egun ono hor dela ez dela deus konpondua, eta nik uh, niretzat ez presoak uh, eh, araz, presoen arazoa da, presoen arazoa beti hor da, eta hori aktualitatean atxiki behar dugu. Ez da, pixka bat, uh, batzutan estrategikoki edo baztertua izan den uh, gai bat izan hori? Ez hori... Mm, estrategikoki batzuek baztertu baduta aierik galdekin behar da eh, nik ez dakit, nik badakit guk hemen eh, beti, beti gure estabaidetan, gure goguetetan presoen gaia beti antzinean eman dugula eh, Badakit ere, eta hori azpimagatzikoa da, numeit ere, izan delarik Baionako deitzen denak akotxen artean, Baionako akordioak, nun uh, abertzaleek eta ez abertzale haute batzuek eta izenpetu zuten Baionako akordioa, hor presuen gaia, hor emana, antzian iz, emana izan da, eta urhunago uh, eh, joan gonitaike, ah, hor paperean argita eta garbi datzia da, atera bide politiko bidean uh, presoak askatu berdela eta amistia bat berdela. Bera, uste dut, ez da sartu behar eh, antzia, estrategia edo za, presuen gaia hor da. Eta presuen gaia beste gai batzuk bezala konpondo behar da. Mhm. Eh, senpereko baraualdi hori, asteburuntan eginen dira, larrun batean eta iganden, piskat, hor da gai hori behiz aitzinean hartzeko, Uh, duzu, ipagaldean, sentsibilitate desberdinek egin izan tuztela adierazpen batzu, da, hemen bada xantza gehiago eragiteko gai horren inguruan? Bai, hemen, bada, bo, hemen er, errangu nuke ala ere, nunbait, ba, ere mu mugatu, ere mu tipi batean gira, denak elzikar zagutzen gira, eta, ba, lortzen dugu nunbait, nunbait lortzen dugu ala ere, oraindik, egualdean batzutan, ez dena lortzen, e, elkar, elkarrikin lan egiten, eta hori mm. gila behar bat xantza bat dela. Eta bai, nik uste dut eh, senpereko ekimen hori Bai, lotzen dugu gaurko aktualitateari, hastian aipatu duten eh, presondegietan diren eh, ba, mugimenduak, baita ere, zuk aipatu duzen bezala, e, etxarrian ahana zen, lezeagak oita bost egun, ara ere, goxe egre dela, eta erabaki dugu gure artean, ba, biziki importanta zela, ekimen, ekimen batzuek antolatzea hemen ere. Uste dut, eh, senpereko ekimen hori, ez dela ekimen bakar bat izan bat, gehiago beharko dira, eta presoen gaia orain eh, momentua da ekimenetara pasatzea. Itzetatik, errangunen itzetatik, ekintzetara pasatzea. Eta horretarako, uh, eh, egiten dugu, ba, E, Edozen lekuetan, nik uste du indakak askatu behar dira eta aldendikuetan ekimenak eta antolatu behar dira. Eta erran dugu beraz, eri diren presoak eta baldintzapeko askatasunan direnak askatu, em, zenako bi ahdatz horiek eh, hartu, bada Ba, bueno, bat? Zen, bai, ahago zuena, bai, eta uste dut hori legeak, e, e, baimena ero legeak onartzen du preso eriak adibidez e, eh, posibile dutela kampuan sendatua izatea eta askatu izatea. Eta baita ere, estatu frantsesan hor, baditzapeko askapenari buruz, baditugu preso handana bat, eh? azken urte hauetan baditzapeko askapena galdekiten ari direra pausatzen tuztela, eta beti, beti, beti galdera erantzun berdina dutena eza. Eta hori ezin hartua da, badu adibidez eh, hartuko ditut eh, eh, xistor, uh, uh, ezna jakesen eta pagoten eta gai, uh, arazoa, uh, oita bost urte, ero, oita sei urte presondegian direna, uh, ez zinon hartua da, ez zinon da, bere kondena betea dute, eh, oie kanpoan izan behar lehetuak aspalditik, lorentxa berri berdin, Beraz, kasuiek hor ditugu bain genian, nik errangu nuke uh, kasu urgenteak direra, eh, ibon bezala, eh, lan mezaneko presondegian, uh, eritasun uh, zakar batekin ordena, ezin ditugu oie presondegian utzi, uh, badira, uste dut, urgentziako puntu batzuek, eta horiek urrentziako puntua dira, eta indar bat egin behar dugu gu kanpoan gira, gu aske gira, beraz ez ditugu preso horiek presondegietan usteltzen utzi, utzi behar, beraz horiek kanpoan eh, behar ditugu gurekin, eta hortarako, gai horiek hortarako dira antzian emanak. Mm -hmm. Erritik, eh, bohokatu, zakautatu duzen manera, beraz, barau aldi bat, edo barur aldi bat, izanen da, zendako bohoka molde hori? Ez, ez da borroka molde hori, nik guk uste du eh, borroka molde anitz badirera. Artu ditugu, artu dugu hori, zen eta hastian bezala, badelako preson digietan, balaudi edo goxe greba, txandako goxe grebak badirerako gaur egun martxan, etxakin badelako militante bat uh, eh, goxe eta bol, piskat, uh, eh, eskakizun horiek inguruan, eh, berdinen inguruan direnak, bera pentsatu dugu guk ere, ara, ba, sustenguz baraldi bat egitea, baina nik uste dut ondoko asteetan eta hilabeteetan beste ekin bat, ekimen batzuk eta ez batzuk anitz pentsatu beharko direra, asmatu beharko direra, eta ereman eman beharko direra, gai horren inguruan, eta preso horiek eh, etxeratzeko. Mhm. Baruraldi horrek, eh, bi egun eh, iraunen ditu, aste buruntan, nola antolatuko da, nola pasatuko da? Beraz, uh, itzordua ematen dugu alduten guzieri eta uh, gai horrek okitzen dituen militante guzieri itzordua ematen dugu uh, senperen, larun bat goizean, goizeko amaretan errikotxearen lantzinean, hortik joanen gira denok uh, uh, senpereko gaztetxerat, eta hor pasatuko dugu ba, biegun, baraldia egiten, baita ez bakire baraldia egiten, baina hor ere goguetak ere maten, ez da baidatzen ikusteko justuki zer eta nola jokatu ondoko aste eta hilabeteetan presuen gaia main gainean atxikitzeko eta presueri erakusteko ez direra bakirik gu ere haiekin gerera eta gu ere haiekin borukatuko girela Dinamika bat ibiskat astapena emaiteko gogoa bada haitzor eh, duunekin? Bai, eh, dinamika bat, bai, eta astian erraten noen bezala eh, nahi dugu indarrak askatu eh, nahi du, zer gana dut askatu. Eh, eh, ja, erakutsi jendiri, ba, ez dela egon bar eh, dena zerutek eroriko dela. Guri dal, giren lekuan, ba, asmatzia ekimen batzuek eta oiek xutik ematea, martxan ematea eta egitea. Uai, pasa, ikintzetara pasatu behar dugu, eta ez ikosti ikostibaren, ero txiberun, norbeitek, talde batek, ero mutxo batek pentsatzen badu, de are guk hau ero hori egitela dugu presuen alde, eta egin, egizue, askatu indarrak, eta egin eh, aldu zuen guzia presuak askatzeko. Mm -hmm. Barra gualdi horren eh, denboran, ez dakit behar bada eh, gaia zabaltzeko, jenden ganat joaiteko mm, esperantza bat duzu, senpereko egitarrikin edo? Ba, ikusiko gu hor, eh, ikusiko nola denbora ere nola, kampuan, albada kampuan egonen gira, jendiekin mintzatzeko, nuski. Ba, bai, haste bururi izanen da ez mintzatzeko eta goguetatzeko haste bat. Ara, beraz, senpereko ostikenean barabaldi, barabaldi asteburu bat izanen dela preso, edo eridiren presoen sustenguz, baldintzapeko askatasuna duten presoen sustenguz. Tutetxe beste behar ba, elgarra gurtu aitzin uh, azken bat? Bai, oduan hor, eh, nahi dut ere azpimagatu... uh, eh, persona batzuek, edo militante batzuek, uh, ere baraldia egin, etor daitela gurekin ez gurekin hor momentu bat pasatzea, eta berezik galde egiten dugu, uh, albezin nombre handian etortzea, errikotxearen antzinean goizeko amaretan, importanta izanen da, astapena horri ematea, indar, indar bat ematea. Tio, etxe beste, mil esker gurekin izan egoizuntan, eta bestaldi bat arte. Mil esker zuheri itza ematea.